Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը հյուսիսարևելյան ուղությամբ կիրառել է ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Արցախում անցկացվել է գնդային մարտավարական զորավարժություն։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հրապարակել է ԼՂՀ համանadrության նախագիծը։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթել է հանրապետական կուսակցության տեխնացում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը շարունակում է նախապատրաստվել աշխարհի առաջնության ընտրական փուլին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։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 Նոյեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժարանում անցկացվել է մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտավարական զորավարժություն, որի ընթացքը դիտարկում էր նաև Արցախի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Բակո Սահակյանը։ Զորավարժությունը ի թիվը զանգվածային լրատվության միջոցների այլ ներկայացուցիչների ականատես էր նաև մեր գործընկեր Կարնիկ Ալեքսանյանը։ Զորավարժության թեման եւ ընդգրկման ծավալայնությունը համապատասխանում էր Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ապրիլյան ռազմական գործողությունների բնույթին։ Զորավարժությանը ի թիվս այլ զորամիավորումների աշկեր ընկել նաեւ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասերից մեկը։ Բարձրագույն հրամանատարության գնահատմամբ զորամասը պատշաճ մակարդակով է կատարել իր արժեվ դրված մարտական խնդիրը եւ հետ մղել պայմանական հակառակորդի դիվերսիոն խմբերին։ Գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի խոսքով Զորավարության թեման, ինչպես տեսակ, համապատասխանում էր ապրիլյան գործողություններին, կոնկրետ զորավարժությունը սկսվել է մշտական տեղակայման վայրում, զորաբաժանումների բարձր մարտական պատրաստականության աշխենի վերումով, այնուհետև կազմակերպվել է երթ եւ զբաղեցրել են զորավարժության անցկացման շրջանում, որից հետո ստեղծվել է համապատասխան աշխատանքային տեղերը եւ ռեալ զորավարժության հնարավորության սահմանները մոտիկացվել է ապրիլյան գործողություններին իրականացված շրջանակներում։ Կոնկրետ պաշտպանական շրջանը խնդիր ուներ պետական սահմանի պահպանության ժամանակ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի կողմից խնդրի հաջող կատարման դեպքում հետ քաշվող ստորաբաժանումները, որոնք որ զբաղեցրել են երկրորդ խրամատը, կանացնել մխրճված հակառակորդին, այնուհետև հակագրոել, վերականգնել առաջնային եզրի դրությունը եւ վերջում իրականացնել դիրքերի բարելավման խնդիրները։ Իմ կարծիքով զորավարությունը անցկացվել է բարձր մակարդակով եւ հաջողվել է հասնել նպատակին, նամանավանդ նորից եմ կրկնում, որը կատարվել է ապրիլյան գործողություններին համաշխուր եւ իսկ թվում է գնահատում է դերազանց։ Ոնց որ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ հայզինորը կանանց միջև վերջ ցույց տվեց, որ վիճակի է նաև Ձեռնամարտի բռնվել Ադրբեջանի զինծառայողի հետ խրամատում եւ ոչնչացնել նրան, նույն խնդիրը կատարվել է այստեղ։ Միջև վերջին փամփուշտը նույն ձևի էլի պլանով նախատեսված էր աձևի, կռվել են, այնուհետև ձեռնամարտի մեջ են մտնվել Խարամատում, որից հետո ուժերի երակշռության դեպքում թողնել են 1-2 մարտական դիրք, զբաղեցրել են երկրորդ Խարամատը, որից հետո կազմակերպվել է հակագրո եւ վերականգնել առաջնային եզրը։ Զորավարժության ժամանակ քրակային խոցման 90%-անոց արդյունք էր ապահովել Պաշտպանության բանակի առանձին տանկային զորամասերից մեկը։ Հրամանատար գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանը չի զարմանում իր ենթականերն իզորու են նաև ավելիին։ Մեկ ստորաբաժանման կազմով իրականացվել է մարտական հրաձգությամբ ստուգվել է միջնորդների կողմից 90% խոցման աշճանն է։ Հիմա զրահտեխնիկան եւ ազնագազմը լրիվությամբ պատրաստում են զորավարության շրջանում իրականացնող շքերթի մասնակցությունը։ Խնդիրը եղել մխրճված հակառակորդին կաղնեցնել, բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ու իրականացնել հակագրող, որն էլ տեսել եք հրաձգության ժամանակ։ Այո, գոհե մասնակազմից նորմալ իրականացրել իրենց արժե դրված մարտական խնդիրը։ Ընդհանուր քրակային խոսքանաշճանը գերազանց Զորավարժություն առհասարակ առանձնանում էր նոր զինատեսակների ու ժամանակակից տեխնիկական միջոցների փորձարկմամբ։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ զորավարժությանը ներկայ էին նաև Արցախի զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անznակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը կարևորելով ու բավարար գնահատելով լրագրողների աշխատանքը նշել է, որ այդ նորամուծությունը շարունակական կլինի։ Մենք ապրիլյան դեպքերից հետո ընդհանրապես դասեր քաղեցինք այս բնակավարը մեր թույլ տված խանդերից։ Ընդհանրապես մենք պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք ինֆորմացիոն պատերազմին եւ հենց այս առումով մենք կազմակերպել ենք զանգվածային լրատվամիջոցների ճիշտ եւ կազմակերպված աշխատանքը համագործակցելով ինքնակառավարման մարմինների եւ իրավապահ մարմինների հետ։ Ասեմ, որ ես այս աշխատանքը համարում եմ բավարար։ Մենք Երեկվանից աշխատում ենք զորավարության ֆոնի վրա հրահանգավորում զորաբաշխումների սաղավարտների ստացում մենք պիտի շարունակենք այս համագործակցությունը։ Մենք պիտի նաև փորձենք որպես լրատվամիջոցները նաև ազդեն հակառակորդի սխալ ինֆորմացիաները ուղղեն եւ ճիշտ ինֆորմացիա հասցնեն մեր ժողովրդին, առանձնապես այն բնակչությանը, ովքեր ապրում են սահմանամերձ գյուղերում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Օրերս Մայրություն հասարակական կազմակերպությունը հուշամեդալներով ապարգևատրել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին մասնակցած մի խումբ կամավորականների, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հուզմունքն ու ուրախությունը միախառնվել են իրար։ Միթե կա ավելի մեծ երջանկություն, քան ձեռքում ունենալ սուրբ անուններ կրող մեդալներ։ Միաձայն ասում էին ապարգևատրվածները միաժամանակ կրկին ու կրկին փաստում, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են կյանքի ու արյան գնով պաշտպանելու հայրենիքը, պաշտպանելու ու սատար կանգնելու հայրենիքին։ Լինելով 3 փոխգնդապետի մայր, Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը հիացմունքով է խոսում հայ զինվորի հայրենիքի պահապանի մասին զինվորների մայրեմ, երեք փող գնդապետ ունեմ իմ տանը եւ ինքս եմ ինձ զգում զինվոր։ Ես միշտ զգում եմ սրտանց մեր տղաների սրտի բաբախությունը զգում եմ նրանց ապրումները, ապրում եմ իրանց ապրումների հետ։ Դա լոկ խոստեր չեն։ Ես անդադ լինում եմ առաջնագծում տղաների մոտ, նորակոչիկների հետ եմ հանդիպում, պատերազմ եմ ուղարկում տղաներին, տեսնում եմ առաջնագծում ինչպիսի զգացմունքներ են նրանց սրտում եւ հպարտանում եմ ինչքան են նրանք հերոսաբար դաստիարակված հպարտանում եմ ինչքան են նրանք հայեցի եւ հիանալով ես ինքս ուժեղանում եմ Հաճախակի լինելով դիրքերում եւ տեսնելով դիրքապահների անկոտրում ոգին ավելի ես ուժեղանում եւ միաժամանակ հպարտանում, որ այս տղաները իրենց հայրերի ու պապերի արժանի զավակներն են, անկեղծանում է Հասմիկ Միքայելյանը։ Ինքս եմ դառնում ազատամարտիկ ամեն օր, ամեն պահ եւ այս զգացմունքները լցնում են իմ սիրտը, իմ ոգին, պատրաստականությամբ ծառայել հայրենիքին, ծառայել այս տղաներին։ Իսկ ինչպես կարող է կինը, մայրը ծառայել իր ծավալներին, իր ժողովրդին, սիրո զգացմունքներով, լավ աշխատանքով, հայեցի լինելով, հարգանքով դեպի հայ տղամարդը, բայց դա ինձ էլի չի բավարարում։ Ես անդադ ուզում եմ նրանց ուրախություն պատճառել։ Թերևս միայն հայկինը կարող է հերոս ցնել։ Դարերից եկած ու առ այսօր էլ շարունակվող այս փաստը արդիական է։ Նոր պարտադրող պատերազմը ծնում է նոր հերոսներ, եւ նրանց ապարգևատրելը մեծագույն հպարտություն է պարտիվատրեցի այս տղաներին, ովքեր եւ 90-ական թվականներին հերոսություններ արին եւ ապրիլյան այս 4 օրվա, բայց դաժան պատերազմին նրանք եւս ապացուցեցին, որ նրանք հերոսների զավակներ են եւ արժանի հայեր են։ Մեծ պատասխանատվությամբ եմ արել դա եւ տղաները շատ հուզված էին Տիգրան մեծ անունով մեդալը ստանալ եւ ձգտում են արժանի լինել։ Հայրենասեր նման զավակներով միայն պիտի ուրախ ու հպարտ լինենք ու նաեւ հանգիստ, որ հայոց սահմանները հուսալի ձեռքերում են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի ղեկավարությամբ նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցել ԼՂՀ նախագահին առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ամփոփելով վերջին շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքները Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ համանդրության նախագիծը պատրաստ է հանրությանը ներկայացնելու համար։ Մասնագիտական հանձնաշողովի նախագահն ընդգծել է, որ փաստաթուղթը մշակվել է հանրապետության նախագահի հավանությանն արժանացած հայեցակարգի շրջանակներում։ Նոյեմբերի 10-ից կմեկնարկի հանրային քննարկումների շարքը, ներկայացված նախագծի շուրջ հասարակության կարծիքներն ու առաջարկությունները ստանալու համար, որից հետո միայն սահմանադրության նախագիծը կներկայացվի հանրապետության նախագահին, նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Համաձայն սահմանված կարգի լեգենդախագահի հավանությունը ստանալուց հետո սահմանադրության նախագիծը կներկայացվի ազգային ժողով, որին կհաջորդի քննարկումների եւս մեկ փուլ։ Ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը երեկ ընդունել է արձակագիր Նարինե Աբգարյանին եւ նրան ուղեկցող անձանց։ Խորհրդարանի նախագահը կարևորել է նրա հայանպաստ աշխատանքը։ Ցանկանում եմ առանձնացնել մատուցման ձեր յուրահատուկ ոճը, ինչը ժամանակակից մարդուն, ով երկար տեքստեր ընթերցելու ժամանակ չունի, ստիպում է ընթերցել գիրքը սկզբից մինչև վերջ, նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Նարինե Աբգարյանը նշել է, որ այսօր էլ Արցախում է նոր գյուտերի հավաքագրման համար եւ որ արդեն աշխատում է ապրիլյան պատերազմի մասին պատմածքի ստեղծման ուղղությամբ քննարկվել են Նարինե Աբգարյանի գրքերի հայրենիքում եւ աշխարհի հայաշատ վայրերում տարածման ու հանրայնացման հարցերը։ Այսօր Շուշիի արվեստի կենտրոնում տեղի ունեցավ լուսանկարիչ Արմեն Ենգոյանի առաջնագծում ցուցահանդեսի բացումը, որն իրենց ներկայության պատվեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախյան թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyanն ու մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Առաջնագծում հայտնվելու պատճառն ամենևին էլ լուսանկարները չէին։ Նրան ապրիլյան քարորիա պատերազմն է տարել հասցրել սահման։ Հենց այնտեղ էլ ցանոթացել է մեր օրյա հերոսների հետ ու իր ապրած զգացողությունները փորձել լուսանկարչական ապարատի միջոցով մեզ փոխանցել։ Ցուցահանդեսին ներկայացված 60 լուսանկարների մեջ գերակշռում են դիմանկարները։ Արմեն Եգոյանն այդ հանգամանքն այսպես բացատրեց ինչ շատ-շատ անչափ դուրս եկան եւ զինվորների կազմը երիտասարդ եւ սպայական կազմի այդ մոտեցումը, այդ մարտիկ, այդ իրենց երությամբ այնքան ուղղակի գրավել է իրանցը, որ հիմնականում մարդկանց հուշերություն դարձնում, մարդկանցով է հիանում եւ բնականաբար ստացվեցին պորտրետների ավելի շատ շարք Զինվորների խորաթափանց հայացքներում ինքներս մեզ են գտնում։ Ծանոթ մարդիկ, հարազատ դեմքեր, խառնապրումներ, թախից մտահոգություն, ուրախություն, པարզ ու հպարտ հայացքներ, որ ասելիք ունեն բոլորիս գլխավոր ուղերձը, որ մենք տեսնենք մեզ ունենց ոնց որ մենք կանք իրականում, իսկ մենք པարզվում շատ ավելի լավն ենք իրականում, քան թե մենք ինչ որ ձևերով իրարը շփվելուց եւ առօրյա կյանքում մեզ բաղում ենք։ Այ երբ գալիս է վտանգ եւ ամեն ինչ երկրորդական է դառնում, այևը դառնում են այս ձևից մարդիկ, որոնց հայացքները միտք ունեն, էություն ունեն, շունչ ունեն, որոնք նվ իրալ են, չգիտեմ, ամեն ինչ մեջ եկա իրականում մնացածը սա մանրուն կա։ Էությունը սա է։ Արմեն Եգոյանն ափսոսաց, որ իր լուսանկարների հերոսները հնարավորություն չունեցան ներկա գտնվել ցուցահանդեսին։ Փոխարենը եկել էին Շուշիում տեղակայված Զորամասի զինվորները։ Ցուցահանդեսի այցելուներից Ալլա Սարգսյանը նկարների մեջ գտավ իր նախկին աշակերտներից մեկին, բնականաբար շատ էր տպավորված։ Տեղ սպիտակ լուսանկարների կողքին տեղ-տեղ գունավոր համադրություն կար, ես չասեմ հակադրություն, համադրություն եւ ամենակարևորը ես լսում եմ լուսանկարչի բացատրությունը ոչ միայն ներկա է եղել այս տղաների կողքին է եղել նրանց հետ ապրել նրանց հետ կիսել է Արորյան որովհետեւ ինչպես հասկացա ավելի շատ պատերազմական հատվածներ չեն նկարված հանգստի պահ Արորյանը տարբեր հրամատներում եւ տարբեր դիրքերում իրենք զինվորներ իրենց համար սրբատեղի են կառուցել կավից խաչքար են պատրաստել փոքրիկ մատուր սա միայն մի բանի մասին է խոսում որ հայի կօգնենք ձեր հնարավորությունը։ Սա առաջնագծում հավաքածուի երկրորդ ցուցադրությունն է։ Առաջինը եղել է Երևանում, որտեղ հեղինակի խոսքով նույնպես ջերմ ընդունելության է արժանացել Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուգլաս Մակլուրեր ԱՄՆ նոր նախագահ կդառնա Դոնալդ Թրամփը։ Քվեարկության ընթացքում նա ընտրական կոլեգիայի անդամների 276 ձայն է ստացել անհրաժեշտ նվազագույն 270-ի պարագայում։ Ընտրական կոլեգիայի անդամները ձևականորեն քվեարկելու են տեխնացուների օկտին դեկտեմբերի 19-ին, իսկ կոնգրեսը քվեարկության արդյունքները հաստատելու է 2017 թվականի հունվարի 6-ին։ ԱՄՆ նախագահի դեմոկրատական կուսակցության տեխնացու Հիլարի Քլինթոնը զանգահարել է Դոնալդ Թրամփին եւ ընդունել ընտրություններում պարտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Այսօր Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի նախաշեմին երախտագիտություն եմ հայտնում այն պատկառելի աջակցության համար, որը ձեր երկիրն անցած 40 դարի ընթացքում ցուցաբերել է ուղղված Հայաստանի ժողովրդավարության կայացմանն ու տնտեսական վերելքին։ Մենք բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգների որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի կարևոր դերը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Վստահ եմ, որ ձեր նախագահության տարիներին հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն ամրապնդվել, արձանագրելով նոր ձեռքբերումներ ամենատարբեր ոլորտներում։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը շարունակում է նախապատրաստվել աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի Մոնտենեգրոյի հետ տնային հանդիպմանը։ Հենրիխ Մխիթարյանը, Տարուն Ոսկանյանը եւ Դավիթ Մանոյանը միացել են մյուս ֆուտբոլիստերին։ Հավաքին միացել է նաեւ Գևորգ Ղազարյանը։ Հայաստանի հավաքականի եւ Մոնտենեգրոյի միջև խաղակայանալու է նոյեմբերի 11-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան, տաքություն։